Mariana Aumbruger estis virtuosa austra pianisto cae componistino activa in la lasta parto de la dec ocai arcento. La vivo cae cariero de Mariana estis troma longai, san malgrau tio, si estis tre admirata cae laudata de tioi quio conis sin cae sian arton. Mariana nascicis en Vieno ca esti baptita in la pregeio de Sancta Stefano. Si estis filino de la grava curazisto Leopold Aundbruger, inventinto de la fisica diagnoso, ca ilia zino Anna von Priesterberg. Sia infanaggio tutte ne estis fazila, si estis malforta cae cum malbona sano, versaini anca usi estis handicapita. Tamen, la iunulino dedicis sin al siei studoi, ec de la momento en quiu sia patro decidis que liai filinoi, Mariana cae sia fratino Catarina, giuo amplexan cae musike rician educadon. Ili lernis la latinan, la grecan, cae ricevis musik leccionoin sul la guido de grava instruistoi. Mariana estis studento sul la fama componisto Antonio Salieri, por qui es opero la visto, la patru scribis libreton. Cae Josef Haydn, ancau amico de Leopold Aundbruger. Amba musicistoi, estis oftai che estantoi, en la regula i musica i vesperoi kiu in la curazisto o casigis en sia heimo sen dube la fratino i presentigis ki el pianistino i en tiu i ocasajoi vecante l'admiron de la gestantoi inter alia i grava i gastoi kiu i frequentis la arrangion ce la heimo de Mariana estis Leopold cae Wolfgang Amadeus Mozart. El letero al alziagino Leopold Mozart, impresita del talento de Mariana, racontas que un Brugger havas du filinoin, ambau specialai. La play haya estas ne comparebla, cae absolute regas musicon. La fratino An Brugger estis alte taxatai de Joseph Haydn kiel pianistinoi. Li dedicis sian ciclon de ses sonatoin per il clavicembalo au fortepiano al ambau. Li scribis al eidlonegno Artaria la dudecan de marto 1780. La probo de la iunulinoi von Aun Brugger estas la plei grava afero por mi. Char ilia scio kaj ilia autenta compreno de musico, estas egala y tiuj de la play granda y Ili meritas esti voquitae de gazetoi tra Europa. La componisto Antonio Salieri estis profunda admiranto de la inteligenteco de Mariana el componistino, cae musicistino. cae verxaene lia entaubidis brillan estonton por si. Bedaurinde, sia malforta sano ne doni chanson prosperi, char sia tro frua morto ocasis en la agio de 23 victimo de tuberculosu. Salieri, ie sia propria el espeso, publicigis unul siai clavar sonatoi ciascune con sia propria funebra odo, ode de si piacevoli, speciale componita cae dedicita alla memoro de Mariana Aunbrugger. Ci tiu sonato per il clavicembalo en mi bemolo estas la nura presita componajo de Mariana. En gia appendizzo Salieri nomis sin mem amico kaj admiranto de rara raraj talentoi. La sonato estis unua foye publikigita en 1781 kaj copio de la originala dono estas en la biblioteca de la Congreso de Austrio. Gi estas la nura conata verco de Mariana Aunbrugger que o estas conservita.